Назвімо це передчуттям завтрашньої роботи і водночас завтрашнього зміненого себе. Спробую продовжити оповідь, ще раз нагадавши собі і вам про шляхи, на яких слова зрощуються в рядки, а рядки в книгу. Отже, того дощового дня на початку осені. Я пив каву з улюбленої чашки, яку вживав лише для особливих нагод. Невигадані герої цієї книги не вбрались у ретельно скроєні шати літературних персонажів. Герої книги в житті та в моїх записах почувалися цілком вільно, мандруючи, працюючи і діючи на власний розсуд. Я не міг примусити їх чинити так чи інакше бо вони були ще живі, а не паперові. І навіть зараз, попиваючи каву, я чекав і не знав, коли прийдуть двоє з них, які виїжджали, і мали зайти попрощатися до мене. Була б це так звана високохудожня проза. Я ні за що б не дозволив їм виїздити токарям окуню і козиренку. Таким людям. Годилося б попрацювати в цеху, розв'язати хрестоматійний виробничий конфлікт і виявити себе у подоланні вигаданих мною труднощів. А вони виїздять. Оскільки це щоденникові записи, мені лишилось тільки зафіксувати той факт, що Козиренко з Окунем дістали вже квитки і добові на відрядження до Трубнівки. Годика теж туди відряджали. Але з Анатолієм Георгійовичем, як завжди, все було помірно загадково і не зовсім ясно до останньої миті. А трапилося от що. Електронний мікроскоп, що, як ви знаєте, разом з іншими виробами входив до каталога продукції заводу імені Воровського, унікальний прилад з унікального підприємства ніяк не міг здобути знака якості. Мікроскоп не гірший за ті, які вироблялись на Філіпсі в Голландії чи знаменитому телефонкині або японськими фірмами, гуркотів під час роботи як мотоцикл. Академіки вуха ватою затикали. Мікроскоп давав необхідні збільшення атоми в кристалічних решітках виглядали вельми переконливо. Роздільна дозволена здатність серійного растрового мікроскопа заводу сягала світового стандарту. Але я вже вам казав, що мікроскоп гримів як мотоцикл. Річ у тім, що створення вакууму, в якому досліджується об'єкт, досить нескладна справа але всі механізми, що потребують вакууму, тиші не вимагали. І вакуумні насоси, продуковані Трубнівським заводом, створювали жаданий вакуум, не дбаючи про його звукове тло. Спеціально для кількох десятків електронних мікроскопів ніхто й не збирався винаходити особливий вакуумний насос, безшумний. Беріть, який є зробити все, що можливо, аби вакуумний насос не був таким громохким, мали працівники заводу імені Воровського, відряджувані до Трубнівки. Окуня відправляли як токаря найвищої кваліфікації, щоб переточив клапани, налагодив пристойніше за якістю виробництво, а ще й присоромив тамтешню публіку, яка, може, не уявляла сенсу претензій здивовано приймаючи рекламації заводу імені Воровського як нетиповий каприз. Віктора Козиренка на час демобілізували зазеленювачів і повернули в первісний токарський стан для допомоги окуневі. Ну а заступник директора по справах постачальних Анатолій Георгійович Годик відряджався як особа відповідальна і зобов'язана будь-що добути вакуумні насоси.